Nakon prvih generacija koje su slijedile Allahove poslanike, došle su druge generacije koji su radili drugačije. Pa se čuvajmo mi da ne budemo kao oni, da nas ne zadesi kao što je zadesilo njih i da propast ne bude naš kraj. Uzvišeni Allah kaže nam o tim narodima, govor je konkretno u ovome slučaju o Benu Israilu, kaže o njima فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Pa su nakon njih došle druge generacije. Druga stojeća ljudi. وَرِثُ الْكِتَابِ oni su naslijedili Allahovu knjigu. Dakle, Allahova knjiga je bila pred njima i imali su znanja o njoj. Znali su šta treba, a šta ne treba. Šta valja, a šta ne valja. Šta se smije, a šta ne smije. Warisul kitab. Te prve generacije su im dostavile Allahovu knjigu. Došlo je do njih znanje. Ja ja'khuzuna 'arada hadha al-adna ali oni su se počeli natjecati za mrvice ovoga svijeta počeli su se natjecati za ovim svijetom i u pogledu toga nisu marili za Allahove granice i njegove propise pali su u jedno veliko iskušenje tako da im je i ta knjiga postala za njih suvišna. Znanje koje se kazuje postalo je po njihovom shvatanju nepotrebno. Višak. Kada god bi im se ukazala prilika da svoje strasti zadovolje, oni su pohitali da to učini. Ako bi im se svidjelo neko jelo, oni bi ga jeli i koristili ne gledajući je li to halal ili haram, želeći svoje strasti zadovoljiti. Kada bi nešto od pitanja ovoga svijeta sebi zacrtali, oni bi to gledali i nastojali i izvršiti. Kaže Katade o njima, poznati mu Fesir, Loše li su te generacije koje su kasnije došle? A što je još gore od svega toga, to jeste od griha koje su činili, jeste to što su dozvoljavali sebi te grijehe. U današnjem našem slučaju, kada neko hoće nešto da učini, pita i raspituje se ima li na svijetu bilo koji alim da je to ođajzio, da je to dozvolio, pa da to uradi. Ne bi li se zaklonuo za ovoga ili za onoga? Ima li jedan na Dunjaluku mezheb koji to dozvoljava? Ima li šta? Samo da ja svoje to što hoću da uradim i ostvarim, opravdam i pokrijem šarijatom i ovom vjerom يأخذون عرض هذا الأدنى uzimaju ovo svjetsku malu korist i koliko li je i koliko danas tih i takvih umjesto da se zalimo nepravedniku, zulumčaru stane na put i kaže ne jer je Allahov zakon najpreći dodvorava se takvima i traži se kod njih ponos i uz njih čast. Umjesto da se radi po Allahovim propisima, postavljaju se pitanja kako ja mogu izbjeći namaz, mogu li ovaj namaz ostaviti ili onaj namaz odgoditi. A ne gleda se Allahu ugoditi i po Allahovim propisima raditi jehuzuna arada al-adna. oni uzimaju mrvice ovoga svijeta to jeste nešto beznačajno bezvrijedno nešto prolazno wa yaquluna i to je samo po sebi grije što čine pretpostavljaju ovaj svijet ahiretu mi znamo šta je šta se desilo narodu benu Israila koji kada im je bilo zabranjeno subotom da love zbog grijeha koje su činili Allah ih je stavio na kušnju na iskušenje pa su subotom ribe navaljivale i bilo ih je u izobilju ali im je toga dana zabranjeno bilo da love strpili su se na tome jedno vrijeme a onda kasnije je ljubav prema ovome svijetu i njihovim strastima preovladala. Pa su zabacili udice i postavili mreže i pokraj mora iskopali jame u koje kada bi ribe subotom došle i upale ne bi mogle izaći do sljedećeg dana kada su ih oni hvatali izigravali se sa Allahovim propisima. To je gore nego kršiti Allahove propise. Mijenjati Allahove propise. Tražiti olakšice mimo Allahovih propisa. Kakvi jesu. I kakvi su izvorni. To je puno gore. Uzeli su kada im je bilo zabranjeno da koriste loj u svojoj ishrani, pretopili ga, prodavali i ono što su od toga zarađivali koristili su u svome životu. Misleći Allaha na taj način prevariti. Koliko li je danas onih koji sebi dozvoljavaju tih, takvih i tolikih harama, koji ne pomišljaju jednog dana da ostave kamate, da vrate ljudima obaveze, dugove, obećanja da izvrše i tako dalje. Koliko li je samo takvih? Pa kada su to učinili, bili su prokleti. Kada su lovili, postavivši mreže i udice i zamke petkom, a dižući ih nedeljom i govoreći nismo lovili subotom, onda ih je Allah pretvorio kunu qiradatan hasiin budite prezreni majmuni a ima jedno vrlo važno i veliko pravilo u ovoj vjeri u šerijatu a to je da kazna dolazi od iste vrste grijeha koji si počinio i neka to znaš Pa oni kada su promijenili ili pokušali mijenjati Allahove propise i njegovu vjeru, falsificirati je, Allah je dao da se njihovi likovi promijene u one najgore, a to su likovi majmona. Tri dana su ostali u svojim kućama. Bilo je rečeno, kunu kiradeten hasi in, tome mjestu koje je to radilo. Budite poniženi, bjedni, jadni majmuni i bili su pretvoreni u majmune. Samo jedna skupina ne. A to je ona koja je naređivala dobro i odvraćala od zla. Oni koji su radili zlo i oni koji su šutili i ušutili na tom zlu i nisu ga spriječili ni mijenjali, svi oni su bili pretvoreni u majmune. Nakon čega su živjeli tri dana i poumirali ovi su im došli i rekli, zar vam nismo govorili šta će vas snaći od Allaha? A oni su im samo glavom klimali, ne mogavši im odgovoriti, potvrdno odobravajući to što im se desilo i što su zasluženo dobili od Allaha tabaraka wa ta'ala. Koliko li je danas samo takvih slučajeva? koji neće ni da pitaju učeni, koje imaju pri ruci. Jer šta je danas svijet osim jedno malo mjesto? Sjediš u svojoj kući, na kraj svijeta može se čut sa kojim god hoćeš alimo. Možeš saznati informacije, možeš se raspitati o svojoj vjeri, ali ono što je preče i najpreče kod tebe, ti se o tome raspituješ kad hoćeš da kupiš građevinski materijal, kad hoćeš da kupiš kola, kad hoćeš da nabaviš nešto od ovoga svijeta, onda ćeš se dobro raspitati. Šta je bolje, šta je jeftinije, šta je praktičnije, šta je trajnije i tako dalje. Doći im uvjeri, e uvjeri kako da prevarimo. Koga? Koga? To je svojstvo, smijem li reći? Smijem jer je to istina. I toga se moramo dobro čuvati i klonuti. Oni koje Allah opisuje u Kur'anu i kaže Yuhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Pokušavaju Allaha prevariti, a on daje da budu sami zavarani. Innal munafiqin. Govori o licemjerima. I toga se dobro treba čuvati licemjer nije onaj ko ne klanja, ko ne posti, ko ne daje zekjat, ko hađ ne obavlja, to nije licemjer. Taj nije musliman. Licemjer je ko klanja i posti i daje zekjat i misli da je musliman. Ali kod sebe je četiri svojstva licemjerstva spojio, kako kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kada govori, neistinu govori. Kada obeća, iznevjeri, prevari. Kada mu se povjeri, pronevjeri. I kada se prepire, prelazi granicu. To je vrlo opasno i opasnije od samoga grijeha. Šta su govorili? وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا Pored tih grijeha koje su činili, govorili su bit će nama oprošteno. Allah će nama oprostiti. Allah je milostiv. Mi sada ne govorimo o Allahovim svojstvima. To je istina da je Allah milostiv. Ali to nije jedno, jedino njegovo svojstvo. On je i šedidul iqab, onaj koji žestoko kažnjava. I zato nemoj očekivat od Allaha da bude nepravedan. Jer si ti i time nepravednik da loše o Allahu misliš. Allah daje onome ko zasluži svoju milost, a daje i kaznu onome koje zasluži. Da nagrađuje zločinca, to se Allahu desiti ne može. Da kažnjava pravednika, pobožnog, to se Allahu desiti ne može. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا Činili su te grijehe pod isprikom, akidom, ubjeđenjem i vjerovanjem, Allah će nama oprostiti. Allah je milostiv. Što znači što neki danas kažu, lako ćemo s Allahom. Daj nama s ljudima. Wa in yatihim aradu misluhu yakhuzuhu. I kada god im se prilika pruži, oni polete za tim za tim mrvicama ovoga svijeta. Jer nije ništa drugo, koliko god veliko bilo u našim očima, do mrvice ovoga svijeta. Prema ahiretu i prema vječnosti. To jeste i pored toga što su govorili mi se kajemo Allahu opet kada god bi im se prilika pružila, vraćali bi se na stare grijehe. Dakle, to nije bila ta teoba, to je bila samo formalnost jedna, forma. Nije bilo iskrenosti u tome pokajanju. Elem juhada alejhim mithakul kitab. Zar im nije uzet čvrst zavjet u knjizi? El la je kulu ala Allahi illa l'haq. Da ne govore o Allahu ništa drugo do samo istinu. Abdullah ibn Abbas radijallahu anuhuma tumačeći ovaj ajet kaže neistinu su tu iznosili time što su govorili Allah će nama oprostiti. Pored tih zlodijela koja su činili, pored otvoreno kršenja Allahovih zakona, oslonuli se na Allahovu milost, a zaboravili njegovu kaznu i sami sebi dali za pravo da govore Allah će nam oprostiti kao što danas isto tako imamo slučajeva Oni koji misle da su Allaha zadužili pa im šeitan donosi ve su i sami sebi kažu mi smo bolji od drugih koliko ima onih koji ne obavljaju farzove, vađibe, sunnete, elhamdulillah, mi smo dobro. Sad malo da drugačije radimo. Sami sebi hoće da sude. Su a Allah sudi svima na sudnjem danu. Takvi su samo zavarani. Wadara su mafih. I učili su ono što je u njihovoj knjizi. Isto to što se desilo tim generacijama dešava se danas ovim. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog jednog hadisa išli su iz Medine u Damask po mjesec dana hoda da čuju jedan hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem ili da ga provjere a danas jednom je teško da dođe na ders da čuje desetine hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem jer to njemu ne treba više on se zasitio dosta mu previše više a ako dođe onda sjedi bez bilo kakvog poštivanja prema tome ilumu. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada mu je došao melek Džibril sjeo je na koljena stavio ruke na koljena dakle iz poštivanja prema tome ilumu koji mu se donosi وَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ Ahiretska kuća je bolja onima koji su bogobojazni. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Zar se neće urazumiti? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ A oni koji se prihvate za Allahovu knjigu čvrsto i obavljaju namaz inna la nudi'u ajra al-muslihin mi nećemo zanemariti nagradu onih koji ispravljaju među ljudima ispravljaju što je krivo i pozivaju ih na pravi put ovo su ajeti iz sure Al-A'raf A u suri Merijem uzvišeni Allah spominje te generacije i kaže فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ I došle su nakon njih druge generacije. اَضَاعُ الصَّلَاةَ namaz su upropastili namaz su zapustili u pogledu namaza su se nemarno odnosili pitali su Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu jesu to oni ostavljali namaze a on kaže onaj ko ostavlja namaze nije musliman nego su ih odgađali od njihovog propisanog vremena. Nisu klanjali te namaze na vakat. E da'u salate. Namaz svoj su zapustili. Pošto je namaz jedan od stubova islama, ono za što će se prvo pitati na sudnjem danu i mjerilo kakav je čovjek u svojoj vjeri, To je dokaz u pogledu svih drugih njegovih ibadeta. Takav je u svemu ostalome. Pa ako hoćeš čovjeka da vidiš i procijeniš, pogledaj ga kakav je u svome namazu. Da li na vrijeme i kako treba klanja? Je li skrušen? Ili gleda da se kutariše što prije? Da se oslobodi toga velikog tereta i teškoće i toga nameta neuzubila? ili uživa u namazu ili mu je slast ovo svjetska i radost i dragost u namazu ili čeka da i kamet bude pa će onda otići tek uzimat abdest a prije toga priča i ispričava se gdje su ti koje smo prije viđali među starijima ili ćeš ga naći u džami da uči Kur'an ili od strahopoštovanja da plaće ili da je na namazu ili da traži korizno islamsko znanje šta se to danas desilo sa ovim generacijama dvojica kada se sastanu priča o ženama trojica o trgovini i tako dalje. Trebaju li džamije da se pretvore u čaršije ili u kafane, ne daj Bože. E da'u salate. Namaz su zapostavili. Ove Allahove kuće imaju svoj hurmet. I one nisu za cirkus. I zato onaj ko neće biti u njima kako treba, treba da dobije opomenu. I to žestoku opomenu. Jer ko ne poštuje džamiju, ne poštuje ni namaz. Ko ne poštuje namaz, ne poštiva ni Allaha tabaraka wa ta'ala. وَتَّبَعُوا شَهَوَاتِ I slijedili su svoje strasti. Zapustili ibadete, a slijedili svoje strasti. Dakle, nalaziš ih ondje gdje se zadovoljava njihova strast, njihovi nagoni, a nešto Allah traži i zahtjeva. Feseufa jel kaune gajja, kaže uzvišeni Allah, takvi će propast doživjeti. Mu Mufesiri spominju i kažu da je el gaj jedna od dolina u džehennemu, koja ima svoju posebnu žestinu. Illa men tabe osim onaj ko se pokaje wa amana i čvrsto vjeruje wa amila saliha i bude činio dobra djela ono sve sa čime je uzvišeni Allah te bareke ve taala zadovoljan bude se natjecao u tim dobrim djelima ne bude ih izbjegavao ne bude gledao da neko drugi za njega to učini nego bude prvi u svim hajratima jer zna da to sigurno ostaje što je u ime Allaha učinjeno do sudnjega dana. Fa ulaika yadkhulun al-jannah. Takvi će ući u džennet koji se iskreno pokaju i čvrsto vjeruju i budu učinili dobra djela. Činili dobra djela. Stalno i neprestano. Ne zadovoljili se s nekim dobrim djelima i onda popustili i onda ostavili i onda krenuli nazad wala yuzlamuna shay'a i neće im se bilo kakva nepravda učiniti molim Allah te baraka ve taala da nas učini od onih koji poštuju njegovu vjeru i zakone koji ih primjenjuju u svom životu koji se međusobno podpomažu na dobročinstvu i bogobojaznosti a ne na grijehu i neprijateljstvu od onih sa kojima je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, poštovani džemate, obavijestio nas je o narodu koji dolazi nakon tih prvih generacija. Ma min nebijin ba'athahu Allahu fi qavmihi illa kana lahu havarijuna wa ansar. Nijednog svog vjerovjesnika Allah nije poslao među njegov narod, a da nije imao pomagače i one koji su stajali uz njega. Jaktaduna bihi wa jastannuna bi sunneti. Koji su ga slijedili i koji su radili po njegovom sunnetu, po njegovoj praksi. Thumma ja'ti min ba'dihim khuluf zatim su nakon tih generacija došle druge generacije jekulune ma la jef'alun govorile su ono što ne rade wa jef'alune ma lem ju'maru bihi a radili su ono što im nije naređeno فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ Kojim se suprostavi, Ko se protiv takvih bude borio, takav je mu'min. Svojom rukom. وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Ko se protiv takvih bude borio svojim jezikom, taj je mu'min. وَمَنْ جَهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Ko se protiv takvih bude borio svojim srcem, taj je mu'min. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلُ A mimo toga nema imana nikoliko zrno gorušice. Ni najmanje imana nakon toga nema i ne ostaje. Zato što takvi mijenjaju Allahovu vjeru. Što se poigravaju sa njom. Govore što ne rade. Rade što nije propisano. Vjera u priči nema je u dijelima. A dijela suprotna vjeri onakvoj kakva ona jeste. Allah to mrzi i Allah to ne dozvoljava. Čak naređuje mu'minima da ustanu protiv takvih. Jer to je bolest među nama koja nas uništava. Jer zašto će ova vjera ako se po njoj neće raditi? Zašto će ovi propisi ako se oni neće poštivati? Šta je onda ostalo od vjere? Osim priča koju Allah ne prihvata. Allah ne prihvata ako nema dokaza za to. Molim Allaha te tabaraka wa ta'ala da nas učini čvrstim nosiocima ove vjere, onima koji se u ime njega ne boje istine onih koji ih kore i onih koji ih napuštaju i onih koji im se suprostavljaju. Molim Allaha te tabaraka wa ta'ala da nas učini od čvrstih iskrenih mu'mina sa kojima je on zadovoljan. Allahumma a'izza l'islam al-muslimin. Allahumma ansur man nasara din. واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء هذا الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين والمسجونين يا رب العالمين اللهم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 Ta bolest je jeste bolest zavisti. A to je da se ne može podnijeti blagodat koju musliman ima i da se želi i voli da te blagodati nema, da ona nestane i da se nastoji da se ona uništi i otkloni. Nema sumnje da je ovo jedno veliko zlo koje danas vidimo među nama. Samim tim što to spriječava upravo taj hased i zavist spriječava mnoge da se uključe u međusobno potpomaganje na dobročinstvu i bogobojaznosti već vidimo međusobno potpomaganje na grijehu i na neprijateljstvu. Od uzroka koji dovode do haseda, do zavisti, jeste da onaj ko je zavidan ne poznaje prave i potpune posljedice haseda, zavisti. I šta zavist sa sobom nosi i donosi. Zavist je posljedica slabosti imana. Posljedica mržnje i neprijateljstva. Zavist je posljedica nevjerovanja u Allahov kader ili potpunog nevjerovanja u Allahov kader i zadovoljstva tim kaderom i mudrosti u tome kaderom. Jer zavidnik postavlja u sebi pitanje zašto dotični to ima, a ja nemam. To jeste, suprostavlja se Allahovoj odredbi. Zašto je njemu dao, a zašto ne meni? Od uzroka zavisti jeste i voljenje i ljubav da čovjek postigne mjesto među ljudima, vlast, položaj, i uticaj. Od uzroka zavisti jeste i sebičnost i neželjenje drugima dobra. Od uzroka zavisti jeste i kibur i loš ahlak onih kojima je Allah dao neku blagodat. Pa se oni izdižu nad drugima i to bude uzrokom drugima da im zavide na toj blagodati i da ih mrze i žele da te blagodati oni nemaju i ne posjeduju. Od uzroka zavisti jeste i to što se neki boje da će izgubiti mjesto među ljudima koji imaju pa na taj način žele pod bilo koju cijenu da to održe i drugima su zavidni. Od loših posljedica haseda jeste, a to je još i najgore, da se time srce kvari. A srce poznato nam je da je ono pokretač drugih aktivnosti. Pa ako je srce u redu, sve ostalo je u redu. A ako on, ono se iskvari, sve će se i drugo iskvariti. Hased, zavist, kvari ljudsko srce i čini ga crnim. Hased je od grijeha koji uništavaju kako čovjeka, tako i njegova dijela. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi imame Budavud i Ibn Mađe, El hasedu je'kulu l hasenati kema te'kulu en naru l hatabe. Zavist jede dobra dijela, to jeste uništava ih kao što vatra uništava drva. Dakle, ništa iza sebe od dobra ne ostavljaju. Resulullah sallallahu alejhi ve u svom hadisu kaže koga bilježi imam El-Bejhaqi la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal-hasad. Ne može se u unutrašnjosti Allahovog groba sastaviti dvoje. Iman i hased. Vjerovanje i zavist. Ono što nam ukazuje na veliko zlo zavisti jeste da nam uzvišeni Allah naređuje da kod njega i od njega tražimo zaštitu od zla zavidnika kada zavidi. Wa min sharri hasidin idha Poznato nam je da je upravo zavist navela prokletog šeitana da počini veliki grijeh a to je nepokornost Allahu te bareke ve taala i to je bio to je bilo uzrokom svakog ostalog griješenja bio je zavidan Ademu alejselam Zavist je navela jednog od Ademovih sinova da ubije svoga brata. Jer nije mogao podnijeti i trpiti da njegovu žrtvu Allah primi, a ne primi žrtvu ovoga. Pa ga je ubio. Zavist je put šeitanov do čovjekovog srca. Otvaraju se na taj način vrata šeitanovog djelovanja kod čovjeka. Upravo zbog toga je i proklet iblis zbog haseda, zbog zavisti. Zavist je izražavanje nezadovoljstva Allahovim kaderom. Zašto je Allah ovo me dao, a nije meni? Zašto oni imaju to, a ja nemam? Iako se to često riječima ne govori, ali dijela nekada su jasnija nego riječi. Zavis navodi onoga koje posjeduje, koga posjeduje, da gubi osjećaj u pogledu svoga ponašanja. Jer ima jedan jedini cilj, a to je da naudi onome koji ima određenu blagodat. Tako da na tome putu ne gleda na svoje postupke i na njihove posljedice. Zavist je posljedica netrpeljivosti je posljedica neprijateljstva, a posljedica zavisti jeste ogovaranje, jeste neprijateljstvo, jeste radovanje tuđim zlom. Od posljedica zavisti jeste i kibur i zanesenost sobom – što je svakako od najvećih grijeha. Zavidnik kada vidi neko dobro kod onoga kome zavidi, njegovo lice se promijeni. Pocrveni, a prsa mu se stisnu i teško mu je. A kada vidi kakvo zlo kod drugoga, kod onoga kome je zavidan, on se u sebi obraduje i postane raspoložen i širi to zlo među ljudima često na način sažaljenja prema dotičnoj osobi iako je glavni cilj da se zlo ili maha na dotičnog proširi među ljudima i na taj način ugasi vatra zavisti koju nalazi u svojim prsima. Zavist širi među ljudima neprijateljstvo i netrpeljivost. Zavist presjeca među ljudima uže međusobnog podpomaganja voljenja i ljubavi. Zavist je suprotna islamskome bratstvu i međusobnom voljenju. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam objašnjava to i kaže La te hasedu, nemojte jedni drugima biti zavidni. Wa la te nađešu i nemojte se u trgovini nadmetati. Da biste vi zaradili, a drugi ništa da ne dobije. Wa la te bagadu i nemojte se međusobno mrziti. Wa kunu ibadallahi ikhwana ihvana i budite Allahovi robovi braćom. Od posljedica zavisti jeste i to što onaj ko zavidi pokušava vrijednost i dobrotu onoga kome zavidi sakriti, zanijekati i prikriti. Tako što iznalazi njegove mahane, nedostatke i istražuje ono preko koga bi mogao protiv takvoga djelovati i govoriti. Zavist čovjeka navodi da bude ustrajan u batilu, u neispravnom i neistinitom. Zavist vodi čovjeka u gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje riječi, buhtan, potvaranje bi gajri hak, a to je sve od velikih griha. Zavist nosi kao posljedicu tugu, zabrinutost, neraspoloženje i nesigurnost. Hased vodi cijelo društvo u raspadanje. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam ukazuje na to i kaže u hadisu koga bilježi imam al-Bayhaqi debbe ilajkum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-bagda među vama se pojavila bolest koja je bila i među prošlim narodima a to je hased zavist i netrpeljivost kao što kaže Ali Isatu Veselam, to u potpunosti skida, ali ne skida kosu, ne brije kosu, nego brije vjeru. Uništava, dakle, vjeru čovjeka koji se našao u takvom stanju. Uzvišeni Allah kaže: "Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli." A kobna posljedica stići će samo onoga ko je na tome i radio. Dakle, koji je zlo radio, njega će i, i zadesiti, a u našem narodu se kaže, ko drugome, ja mu kopa, sam u nju upadne. Dakle, čovjek se treba toga u potpunosti čuvati. Od posljedica haseda, zavisti jeste da takva osoba straži i znalazi mahane drugoga. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi imam Tirmizija, imam Ebu Davud Men tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu fadahahu walau fi jawfi baytihi Zabranjujući da se istražuju mahane drugi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže Pa ko bude istraživao sramote drugih muslimana, njihove mahane, Allah će istražiti mahane toga, dotičnoga. A onaj čije Allah bude iznalazio mahane, pokazivao, osramotit će ga makar to bilo usred njegove kuće. Dakle, to je upozorenje svima da je dužnost da se klone ove velike i opake bolesti. Koji su načini liječenja haseda? Od načina, od načina liječenja kadera, od načina liječenja haseda, jeste da čovjek spozna da zavišću u stvari suprostavlja se Allahovom kaderu. I da na taj način izlazi iz svojstva mu'mina, iskrenih i pokornih Allahovih robova. Da čovjek zna da time oponaša prokletog iblisa i sve one koji su ga u tome grijehu slijedili. Jer je to bio njegov grijeh koji ga je naveo na kufr i na nepokornost Allahu te bareke ve taala. Da čovjek zna da je u hasedu u zavisti slijedženje i oponašanje nevjernika. Zato što nevjernici ne vole dobro mu'minima. Pa zar doliku jednome mu'minu da bude na tome nivou na kome su nevjernici da ne voli dobro mu'minima. Isto tako da čovjek bude svjestan da na taj način se suprostavlja Allahu te bareke ve taala i Allahu objavljuje rat. Zašto? Jer onaj ko se neprijateljski ponese prema mu'minima, uzvišeni Allah se neprijateljski odnosi prema takvome prema takvom čovjeku. Men ada li walijen, faqad adhentuhu bil harb. Hadisi kuciju kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala, ko uzme za neprijatelja moga prijatelja, iskrenog mu'mina, takvome ja objavljujem rat. Na onome ko posjeduje imalo zavisti, jeste da bude milostiv prema sebi u pogledu posljedica koje nosi sa sobom hased, zavist. Od tuge, zabrinutosti, potištenosti, a ima i slučajeva u kojima je hased, zavist, ubila one koji su je posjedovali. I zato se u arapskom stihu kaže, lillahi darrul hasadi ma a'dale amada ila sahibihi fa katale Allah ovo je čudo u hasedu kako je on pravedan kako je ta zavist pravedna ona se okrenula prema onome koje posjeduje pa ga je ubila dakle vratila se onome koje imao kod sebe toga haseda i njemu je stala u kraj i njega je dokrajčila. Da čovjek zna isto tako treba da je uzvišeni Allah taj koji uzdiže i spušta, koji ljudima daje i uzima i da je zahvalan na Allahovim blagodatima i da zna da je dužan biti zahvalan Allahu na blagodatima koje mu je dao, jer ako bude zavidan Znači da nije zahvalan na onome što mu je Allah dao, pa mu Allah može uzeti i ono što ima, a kamoli da mu dadne drugo što nema. I da bude svjestan da hasedom zavišću neće ništa postići i neće ništa ostvariti na kraju. Isto tako čovjek treba da zna da je uzvišeni Allah taj koji je propisao i odredio da niko neće umrijeti dok svoj eđel i svoj rizk i na ne ispuni. Tako da je to Allahova tabareke wa ta'ala odredba. Da čovjek se zabavi onim što mu je od koristi. Da se čovjek prisjeti kaburskog azaba. A hased je od uzroka kaburskog azaba da se potrudi da ostavi svaki vid haseda, zavisti i da bude svjestan da hasedom neće postići ništa drugo osim samo tugu, zlo i grijehe i nezadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kako da se sačuva onaj kome se zavidi? Kako da postupa onaj kome neko zavidi. Prvo, da bude bogobojazan uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i da se drži islamskih propisa. Kada zna da mu je neko zavidan, da ga to ne izvede iz granice dozvojenog u islamu. Da zatraži iskreno od Allaha tabaraka wa ta'ala da ga sačuva zla zavidnika. Da što više uči Kur'an, da što više Allaha te bareke ve taala spomini da bude strpljiv na zavisti koju vidi i osjeća i čije posljedice doživljava u životu da se čvrsto osloni na Allaha te bareke ve taala da se njemu obrati u potpunosti i da mu bude iskren da mu puno istigfar čini i čistu teobu Allahu te bareke ve taala jer da ti neko zavidi, to je loše nešto. A svako, sve loše što te zadesi na ovome svijetu, to je posljedica tvojih grija. Što znači to što ti neko zavidi, znači da je to došlo kao posljedica tvoga nekoga grijeha, pa gledaj Allahu te obu iskreno da učiniš da bi se sačuvao zla zavidnika i zla posljedica njegovih. Da čovjek čini sadaku, i dobročinstvo onome komu je zavidan. Ima i Šafija je došao čovjeku koji, za koga je čuo, za koga je čuo da mu je zavidan bio i da o njemu loše govori i onda mu rekao ti si meni mnoga dobročinstva poklonio mnoga dobra djela si ti beri dao a ja te nagrađujem jednom malom hedijom pa je primi dakle to što si ti meni zavidan ti si time puno dobrih dijela meni podario, evo ja ti za ta dobra dijela dajem nešto za uzvrat. U pogledu toga. Ono što čovjek treba da uči isto tako da bi se sačuvao zla zavidnika, jeste da neka dobra koja mu je Allah dao i ne pokazuje ako zna da će to ljude dovesti do, do haseda. Osnova je da se pokaže na čovjeku blagodat koju mu Allah dadne, ali kada zna za dotičnu osobu da mu je zavidna, da neka dobra i ne pokaže, ne bi li povećao njegovu tu zavist koju u sebi osjeća. Isto tako da se klone hvaljenja i pokazivanja pokazivanja onoga što mi je Allah tebareke ve taala dao da bude da bude ponizan da bude skroman jer Allah tebareke ve taala srca ljudi srca ljudi svakako da ujedinjuje oko onih koji su skromni i koji su bogobojazni Allahu te bareke ve ta'ala. Šta u ovom slučaju kao završnica treba čovjek da uradi? Prvo, da budemo oprezni od haseda, da budemo dakle oprezni u pogledu haseda, zavisti i zavidnika. Dalje da ukazujemo ljudima na štetne posljedice koje sa sobom nosi hased. Dalje da sa onima koji su takvi i znamo da su takvi i ne mijenjaju se, ne sjedimo i ne družimo se, kako, na taj, kako bismo spriječili loše posljedice onoga što u sebi kriju. Zatim, kada nam dođe vijest od onoga ko je zavidan, da provjerimo tu vijest. Jer možda je to vijest koja je neispravna, izmišljena, pa ćemo na taj način loše postupiti prema mu'minu i grije zaraditi. Zatim, da se ne svetimo u pogledu nas, da ne raspravljamo, da druge ružnim riječima ne prozivamo i tako dalje. Da znamo da je hased jedna, jedno od iskušenja koje je zadesilo određenu osobu, a uzvišen Allah kaže, e hasiben nasu en jutra koji je kulo amenna, vahum la yuftanun." Misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu, mi vjerujemo, a da neće biti Ni A i to je jedno od iskušenja koje ima Allah te bareke ve ta'ala iskušava ljude. Jednom prilikom imam Šafija je rekao čovjeku koji je bio, koji mu je bio zavidan, koji je loše o njemu govorio, kaže, لو أحبني أمثالك لشككت في نفسي kada bi me slični tebi zavolili ja bih onda posumnjao u sam sebi dakle nije mi krivo što su takvi zavidni jer od takvih dobro doći ne može molim Allah te bareka ve taala da nas sačuva zla zavisti i zavidnika da nas sačuva svih zala i svega sa čime uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala nije zadovoljan. Kulu qavli hada wa stagfirullah li walakum wa lisa il muslimine min kulli dhambi fa stagfiruhu innahu wal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد nema sumnje da ovi musibeti koji nas zadešavaju da je to jedna od posljedica spletki i smutnji koje čine neprijatelji ove vjere neprestano i neprekidno pomažući se sa munaficima licemirima a ovo je vrijeme licemira kada se munafici pokazuju vrlo lahko i jednostavno po svojim dijelima i po svojim svojstvima i zato u ovim vremenima uzvišeni Allah te bareke ve taala i za ova vremena opisuje iskrene mu'mine da se njima iman povećava drugima se smanjuje jer se boje drugoga mimo Allaha te bareke ve taala i drugih mimo Allaha te bareke ve taala i više nego Allaha te bareke ve taala a iskreni mu'mini se oslanjaju na Allaha Alladine qala lahumun nas oni kada im ljudi kažu inna nas kad jama'u lakum fakhshawhum. Ljudi su se okupili oko vas, ujedinili, pa ih se bojte. Fazadahum imana. To iskrenim mu'minima poveća njihov iman. I kažu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dovoljan nam je Allah i on je dovoljan zaštitnik ili divan zaštitnik. Dakle, iskreni mu'minima u ovim vremenima iman se povećava, a drugima koji nisu bili iskreni u svome imanu, vidjet ćemo ne samo da se iman ne povećava, već oni padaju sa svojim imanom i slabe i odaju se grijesima i prepuštaju se prokletom šeitanu tako da vidimo da otpadaju od džemata muslimana i vidimo da slabe izdana u dan, a ne sumnjivo da uzvišeni Allah te ve taala pomaže i učvršćuje iskrene mu'mine, a u vremenima iskušenja oni se pokazuju kao što se pokazuju i oni čije vjerovanje bilo površno, povremeno, privremeno ili licemirno. Molim Allah bareke ve taala da nas učvrsti u našem imanu u radu za ovu vjeru, međusobnom podpomaganju i otklanjanju svih zala koja zadešavaju muslimane. Allahumma اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر din, واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم فك قيد أسر المأسورين والمسجونين من المسلمين اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين العالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في